Ceruluren egilie saran Espiritu Santuam, Satos et abete biotsak pistogogan maite suam, Pistogogan maite suam, sensuari argi emones etabio abio zaharishum jaun onare bisi dan og biuru tu urutu dan